Mm, postoji pa neki formirani tim koji će da pravi razne tutoriale, tako da imam kontakt tog tipa kome, kome, kome se javljamo ako, ako ćemo na tome da radimo, ja sam se prijavila, pošto ćemo mi svakako za naš tim ovde da pravimo neke tutoriale. Na tom proaktivizmu aktivizmu, update treba da damo neki za naš tim sledeće nedelje, ono u stvari neki regionalni i, i, i ja sam dala jezičkog tima, ali u principu I raspitaću se još tačno šta treba, ali eto, to je forum, ne koristimo uopšte, a forum mesto, ono, gde pokušavamo da, da oni pokušavaju stvari da sve guraju, da, da, da to bude mesto gde će objediniti sve, međutim baš mali odzivima. Mm, hm. da, da, dosta, dosta se radi na restrukturiranju čitavog jezičkog tima i radi se da, mnogo na pokušaju da se napravi atmosfera u kojoj će prijatno da se radi, koja neće biti naporna i prosto da, da bismo zadržali te ljude i takođe smo pričali malo o načinima kako da nađemo nove ljude, odnosno da prosto svuda, svuda, svuda, svuda, kao što smo do sad radili, ostavljamo taj neki oglas koji bi, mislim oglas, poziv ili kako god, uh, sa kontaktom i sa, i sa negde nekim osnovnim informacijama, Tako da eto, to gde nismo da, da napravimo. Tim, timski rad, tim, donošenje odluka, previše sve posla za jednu osobu, to je to, znači treba nam, treba, treba nam još ljudi. Klasični, klasični problemi. Pa dobro, ništa. Flyer će da bude okačen na sajt danas, sutra, prek sutra, mislim, Đulita je, ove, ovaj, ja sam je poslala i bilo pozvano možete da se okači na TVP aktivizam. Ona kao, super, hvala, može to za nedelju dana. <clears throat> ja kažem, nije frka i kao, sad sam poslala kao Reju, da on to pogleda, ja joj kažem da, da, da je to naš tim, mislim, vratit će se u naš tim, međutim, on mora da joj kaže da smo prosto mi, kad je mi pošaljemo, da, kad ja pošaljem, da je to da je to to. Tako da, to za koji dan će biti flyer uh, na sajtu jedan deo sastanka da, sam slušala, tu su pričali neko, neko je ovi, kako su, kako su se oni dogovorili da, da se tim malo više, da se više uključi u, u, u proces donošenja odluka. I tako, ništa, ništa, ovaj, ništa nešto različito od ranije. Pa evo sad, sad posle ovog uvoda možeš, pa ako, ako imaš opremu, kaži nešto. Pa se ne znam da li je bilo pre nego što ti došao, ne znam da li to vidiš, rekao je zdravo LTXU, tako da kapiram da je naš, vidiš, nema ga, cool. Pa to sam video, ali ništa osim toga za to, mislio sam da još nešto dopisao da sam propustio, pošto mi je bio puko net u jednom momentu. Pa sam mislio da mi je proletela poruka dok sam se ponovno konektovao. Prvi gore pale u engleskom, sad se vratio kod nas, piše Holandija, ovde na srpskom nešto, ajde pa da kaži nešto ili napiši da nas čuješ. Da nas razumeš? Ne, ne. E, moraš da, moraš da držiš e, ono dugme koje si izabrao za push to talk, a možeš da provjeriš koje ako odeš gore na, na settings, pa na setup wizard, pa ono next, next, next, vidjet ćeš da imaš opciju push to talk. Znači, to dugme mora ti bude da pritisnuto da bismo te čuli. Sve vreme dok priča. Znači gore settings, petak wizard, pa nešto, drugi, treći next, ono. I onda posle imaš i da probaš da li radi, pa... Ok. To je neki update. Ovaj, uh, javila se još jedna, jedna delika sa uh, konkurs i kaže da je mnogo honorno radi, diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti, studentkinja master studija na smeru srpske jezika i književnosti na filozofskom fakultetu, na filološkom, pardon, fakultetu u Beogradu, Jelena Mikarić. Honorarno, lektura, korektura, CV i fotografija, brate. <laughs> Tako da. Nju ću odmah vidu da dam i on nek s njom proba da razgovara. Da, da, da, da, on je, ovaj, čini mi se dobro u tim varijantama, pusti njega onako ima jedno 40 godina, ono, nije klink. Pa da, zato, zato verovatno i traži honor. Pa ne, pa prebaci kod Nevida pa nek proba s njom da iskomunicira. Nije loše. Ja ću morati definitivno, mislim, bilo bi super da, da u tome bude neke pomoći i nadam se da će Josip, ako je tu, da eventualno preuzme neki deo toga, da napravimo neki, neki zajednički dokument ili šta znam, u principu, ljudi koji su u jezičkom timu, sve što rade na prevodima, trebalo bi da nekako podelimo te kanale koji, koji ovaj, preko kojih komuniciramo i da svako prosto bude zadužen u svom rečeno za jedan i da se zna gde smo kao glavno i da onda kad se tu objavi neki info, drugi znaju šta treba da rade kome, ko ima Facebook, taj zna šta treba da radi na Facebooku, ko ima, mislim, tako da onako promo, sa Sargestovog sajta su skinuli, ovaj, skinuli su onaj naš e, oglas, skroz su skinuli tekst i kao potrebni volonteri samo i kao onda će ih Adrian usmeravati na ovamo. Ovaj, I tako, ja sam bilo pozvano, ako ima nekoga ko bi možda preuzeo to za materijale, da radi ko koordinaciju, to bi bilo super, jer bi prosto mogao da ja se toliko, mislim prosto ne, ne na sve strane objavljujemo da su to i jedni i drugi materijali, ali, ali, ali mislim, nemam pojma sad kad bi nam bilo i gotovo nešto, koliko bi mi mogli svi da se prebacimo sad sa Venusa na, na recimo, nemam pojma, newsletter ili šta god i da kao krenemo to odradimo. Da prosto neku listu prioriteta da mi sastavimo našu od svih tih projekata u skladu sa smernicama globalnog jezičkog tima i da onda tu negde, ovaj, kažem, bit će sad i to proaktivizam tamo i To je prosto jedini je problem što manje više svi ljudi koji dolaze biraju i hoće da rade na, na, na, ovaj, na ovim materijalima. Ma da, pa čekaj sad, ovo, ovo je u stvari, FAQ je preveden u principu sve, samo treba da se radi lektura koliko se, ovo sve smo završili. E sad, ovaj, treba da podrebi... Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. To što, to što smo, to što smo, ono sve ostalo osim Metekila staro, to je sad maltene i prešla Jelena i meni ostaje da jedan po jedan pročitam kad sve bude gotovo i da, i da prosto ono, da ga zatvorim, da skinem svima prava i da kažem bre, mi smo sad završili stavlje. Znači, ostalo je da podelimo uh, uh, sekcije na, na, na ovi, ove nove sekcije, da damo neki rok za prevode, da čim završimo FAQ da se bacimo na to da to spremimo Jeleni da može da <coughs> da može da ih pogleda, onda opet da uđem ja ili prosto da, ja i da to zatvorim. I realno tu ima posla koji mi kao tim bi trebalo možemo da uradimo za mesec dana. Uh, mislim onako stvarno kapiram da sa, sa, sa dva sastanka nedeljno i sa ono nekim ozbiljnim radom to može da se završi. E sad, problem je što tu sve ima još gomile posla koje ono stoje, jer mislim, e, ja jedino što uspevam Mile redovno da updateujem, to je ona naša tabela projekti. E sad, tu isto, recimo na Facebooku se često pojavi nešto, nešto novo. Mislim, šta je novo, šta je ušlo u, u rad, onda to treba da se updateuje i na forumu, eh, i na eh, Facebooku, i na, ne znam, u našoj tabeli, u onoj tabeli sa eh, zvanično iz, na engleskom, znači to su već četiri, četiri, pet mesta gde to sve treba da se, da se pokači. I ja nešto uradim, nešto zaboravim, nešto se prosto mi sve onako izmiče zato što je previše za, previše za, za, za, za jednog čekaj, u ovoj tabeli koja je na Google dokumentima, ovo što je obeleženo sa nju, to su novi materijali u stvari koji treba tek da se rade, da? Pa to ja kao, znaš, sam pokušavala da nekako označim ljudima, evo ima ovo novo, pa možda se neko zainteresuje, razumeš, jer su, mm, da, to, to sam skinula sam svojih prvih pet, zato što je Bojan uzao da ih radi. A materijali za sajt, to je isto sve tu u toj tabeli? na tu, da to treba zdvojiti, znači treba, treba da napravimo, treba malo da, da, da, da, da drugačije organizujemo tu tabelu, treba da se odvoje materijali Venus da Mislim, ovo je ono, moja koja je imala nekog smisla, mm, sad treba da se ili da se updateuje ili da se napravi da bude mnogo čitljivija, da bude mnogo, mnogo jasnije i možemo da iskoristimo onaj tamo, ovaj, apsolutno mi smo možda mogli da, da koristimo i onaj, sad ću ti pošli link, što ne bismo izdvojili sad u jedan sinkin in linkove za taj novi materijal koji je za koji je za, za, za, za sajt, koji nam je sad najhitniji da se radi i da prosto tu krenemo da ga radimo. Podelimo to ko šta hoće i da pičimo to. Nema potrebe, treba to sve u putlu da se radi, treba svi da znate da radite u putlu i to treba da radimo u putlu i treba da možda to uradimo tako što ćemo da kopiramo iz putla 10 pasova na kojima ćemo da radimo, pa da to da bi svi mogli da vide. Inače, nema uopšte, svi treba da se prebacu u putlu, ono, sinkin je još sad uvođenje jedne stvari između treba, to su čisti, ovaj, čisti, nema nikakvog prevoda, i treba da uzmeš ti pet, ne znam, ja pet, ovaj pet, oni pet, koliko nas ima, da to slistimo i da onda to prosto svi ćemo imati pred sobom negde, možemo da radimo kao i FAQ do sada, ali ne znam da, misliš da tu radimo, treba da copy-pastujemo sve, ne znam. Ne, ne, ne, sve, ne sve, nisi me slušala. Da napravimo ili u Google dokumentu jedan dokument koji ćemo da podelimo s grupom, da izdelimo materijale među sobom i da se zna samo koji, ko šta radi, pa kome je lakše da radi u Sinkinu, neku radi u Sinkinu pa nek vrati u putu, nebitno, razumeš, kako god. Može, da, da, da nego čisto da izdvojimo to što nam je prioritet na jedno mesto, da čisto da se ljudi ne gube bez veze po toj tabeli, pošto je preopšina, ja je, brate, treba mi pola sata da skontam šta je šta. A u principu sam je pratio od početka. Čisto da, da izdvojimo to što nam je najhitnije u, u jedan drugi dokument sa linkovima samo i da kažemo ono, prva tri ja, druga tri ti, treća tri sloba i nemam pojma kako god već i da, da nam je to čisto isto jedan dokument izdvojen samo da bi se lakše snašli. Slažem se, ja sam sad ovdje otvarala sve moguće naše, naše ovaj, e, mada, pazi, vrlo mi je, e, vrlo, vrlo je teško, ne bih da o tome razgovaramo, samo nas dvoje pale koje je nov, mislim, Josip nije tu, on isto ono, ako, ako je koordinator hrvatskog tima, on bi negdje trebalo isto da preuzme jednu veću odgovornost za to, da bude tu, da se zna ko šta radi. Ja bih voljela da mi ono, organizujemo neki sastanak na koji ćemo da zovnemo sve one koje treba da zovemo, znači da, da, da, da eventualno meni to stoje, da popišem ljude koji su nam bili u jezičkom timu, da vidimo ko je kakav, da vidimo ko, mislim, ko se javlja, ko je šta rekao, da prvo ja malo pročešlja mailove i da u principu sazovemo jedan sastanak jezičkog tima koji će da bude neki sad opet ono kao multi, u smislu da ajde da se sad sklopimo da ima stvarno koliko nas ima, ko koliko može da radi, ko šta može da radi na kraju krajeva, jer mislim nama je jedan lektor dovoljan ako imamo ekipu prevodilaca koji će da se trude da to rade najbolje što može, da bi ono lektor iza njih mogli mm, samo malo da poprave i da onda ova delika koja stvarno zna da uđe i da ne mora da ispravlja Tako da mislim da je to ono što nam, što nam sledi, da, da, da, da organizujemo tim, da se zna ko šta radi, da se zna šta sve treba da se radi i da onda ljudi mogu da, ali za to je potrebno, mislim to je potrebno organizovati. E, sesti i potrošiti na to sate i sate da bi se u stvari nekako ta struktura napravila. E, ja se nadam da je Josip u fazonu da se to radi, nadam se da, ste, da je većina vas u stvari u fazonu da se to radi, jer ja mislim lično da, da ove, ovaj, ja se nekako vidim e, smisao toga da prevodimo što više toga, da imamo dobre prevodi, da to onda možemo stvarno i, i da učimo na kraju kraja iz toga i da nekome damo da pročita i da se eventualno neko u to uh, u tu celu priču ovaj, uključi. Tako da, e sad ne znam, ono, i opšti utisak mi je da, da je to priključivanje nekakvom timu, ono, vrlo, vrlo diskutabilna tačka i da nekako se ljudi strašno osipaju i da, i da je to prosto tendencija ne samo kod nas, nego uopšte to je to. Je to. Sad sam, ono, sad kad vidiš na, na telepoaktivizmu ko su ti ljudi koji su stvarno stalno aktivni, to je 20-25 ljudi plus Venus projekat, plus, ne znam, jezički tim koji je solidno na tom kanalu drži sastanke, ali to je, ima tu nekih, ono, ali ne znam, sto ljudi i to je to, na red. To je to, bre, svud se dešava ista priča u krug, razumeš, samo se ljudi smoraju u jednom momentu, povuku se i posle se uglavnom vrate u nekoj priči. Ali to je, znači, negde, negde i normalno, pogotovo kad krene da se vrti kad upadnemo u neku priču, kad krenemo da se vrtimo sa dva pasusa, pet, pet sastanaka, jebi ga, razumeš, ono, naravno da se ljudi tu malo zabavljaju. Pa ne, ali pazi, to da se dešava, to se dešava zbog toga što e, prvo, nema, ni, niko od nas nije lingvista, znači to je, um, mi nemamo kvalifikaciju i nemamo, nismo, nemamo znanje dovoljno da radimo taj posao profesionalno kako bi trebalo da bude urađen. I ono što možemo, pošto mislim, možemo da to Ehm, radimo najbolje što možemo i zbog toga to traje. Mislim, vi, svi smo eh, prosto tu, znamo šta treba. I negde je u principu poenta da organizujemo tako da mogu ti koji nam trebaju da dođu i da mogu da rade, da, da ne moraju da se zamajavaju eh, tom nekom organizacijom jer je ona vrlo teška i naporna, a u saradnji sa nekim sa svim tim ljudima zapravo koji već na tome rade, to je, to je negdje meni najvažnije da se uh, da su stvari svako od tih ljudi koji sebe negde ono, nalazi u nekakvom aktivizmu, ovog tipa volontiranju, vrlo ozbiljnom, da onda je, je u saradnji sa, sa, sa svim ljudima koji, koji to rade, da prosto ne bi bilo znaš, ti definitivno u, u Expressions Media team. Mislim, e, kažu, možete da napravite i svoj flyer, samo dajte da Expressions Media e, to, e, odnosno, kako se zovu, možda i tako, sad ne znam kako se zove ta grupa, ali ovaj, e, pošaljite samo da se to verifikuje, jevi ga. Znači nismo mi osuđeni na to što oni prave, nego mislim, ali to prosto e, ljudi koji su ovde rade u kreativnom timu treba da budu direktno u kontaktu sa globalnim, da kažemo, tim timom, jer od njih, vi ste u stvari posrednici između nas ostalih i, i, i isto kao što ja negdje na te sastanke jezičkog tima, pa onda i ove, ovog tima, ovih timova drugih, ali to je, to je sve u stvari, mo, aktivizam podrazumeva nekako i onda bismo mogli da podelimo i svima bi nam bilo lakše. Miroslava nisam imala dva meseca. To ti kažem, ne, ja, ja ne mogu da pratim te sastanke, ja ne mogu da ih pratim fizički zbog, zbog svog engleskog i zbog svega i što, brate, zabagujem se na poslu pa me nema. Uh, i ne mogu da preuzmem tu obavezu jer ne mogu da stignem sve to i mm, teški su mi ti sastanci da ih pratim. Ne, ne, ne moraš sastan, sastanke, ali preuzmi, preuzmi komunikaciju, preuzmi te vas troje nekako četvoro, koliko vas ima koji ste tu, možda neko, mislim, prosto vi se prvo među sobom organizujete, pa malo pogledajte taj sajt njihov tamo, i budite vi kontakt, da ne moramo sad mi da idemo da čitamo na tom sajtu šta sve treba, jer, znaš, ja, ja, ja ću da se u stvari vrlo usko fokusiram na, na jezički tim kako god znam i umem i da tu kao napravim malo reda da prosto završavamo neke, neke stvari, jer ovako je sve otvoreno i onda ja onako baš imam problem što ne znam gde ću pre. Ali ovaj, bilo bi super, meni je to super da naši ljudi odavde takođe učestvuju u tom kreativnom timu i da se prave neke stvari koje su dobre i da na kraju kraju u nekom trenutku počne od toga da se, na neki, ne od toga da se zarađuju, ali prosto da se mislim, ne znam kako da kažem, tako toliko vremena posvećuješ tome, onda od toga na neki način treba da možeš i, i, i, i da živiš, u, u kojoj god varijanti. Ma okej, okay. Da, ti si to rekao, mislim, pričali smo milion puta i ti na tu temu, evo te pusti, nemoj prosto, nemoj da se kačiš na ostale priče, kači se na jezički tim i furaj tu priču, i tu smo i to, to koliko nas ima, to je, brate, ja stvarno ni Šoneta ni Mariju nisam čuo na, ni na Fejsu, ni na skype ni nigde, Marija tu i tamo nešto pusti, neki link, Šoneta nema uopšte. Razumeš, ne, nemaš s kime da sarađuješ, ja sam isto u fazonu, malo prevodim ovo, malo završavam onaj, onaj wiki, malo u principu sam tu na sastancima, pratim šta se dešava, koliko stižem i koliko mogu da se organizujem vremenski, ali znaš, ne, nisam, nemam, nemam uopšte trenutno afinitete prema, prema toj nekoj priči da nešto guram ljude i da ih organizujem u tom smislu ok, hoću, hoću da radim onoliko koliko mogu i uopšte... Ne... Dobro, ali onda svakako, ako hoćeš da uradiš, ako hoćeš... Dakle, ajde onda ovako, ako hoćeš da radiš, na primer, bookmarker, uradi to, mislim, treba da kontaktiraš uh, uh, uh, Expressions, mož, možemo da napišemo mail, napiši ti na srpskom, pa ću ja da ih kontaktiram, nije bitno, ali prevešćemo to, ja sam mislila, naš Marija, to Upravo zna da prevede, kapiram da bi mogla, ovaj, Šone takođe ne zna engleski, dakle Marija bi negde mogla da bude, ali kao što kažeš nema, pošto ti si već pokazao neko interesovanje da to uradiš i to te interesuje, bar koliko sam ja skapirala, e, prosto kad tako nešto radiš, onda to radi u sradnji sa, znaš, znaj ko vodi, šta se tamo dešava, prati neke vesti, mislim, ne moraš pratiti sastanke, to je okej, okay, ali kao, znaš, ono, prati sajt, prati vesti, prati i budi neki kontakt između nas, kao srpskog, eh, odnosno XU aktivizma, ove, ove religije praktično ovde, i tima koji se bavi time i koji, znači sve što budemo pravili treba da prođe kroz njih i u saradnji sa njima, možda i već imaju nešto, znači možda uopšte ne treba da se pravi, ili pak ono, oni tamo imaju veliki shop, znači ono imaju, imaju radnju u kojoj možeš da kupiš i dukseve, i ne znam, kačkete, i šolje, i si svašta nešto, znači to može, opušteno možda i da se na takav neki način eventualno i, i naplati od, mislim, on, kao što su oni beđevi za koje bi praktično koštio koštaju 100 dinara. Naravno, i to je okej, okay, mo, u principu bi treba da se uključi malo aktivnije u rad, ali čeka malo da se smiri situacija s poslom i sa samim sobom i sa svim ostalim, pa je to to kažem ti, ovih nema, pa nema i prosto ne možeš da računaš na njih da će nešto da urade ili da će da iskotatiraju bilo koga kad ih nema. I okej, okay, nema ih, nema ih, šta sad. Imamo to što imamo, ti se fokusiraj na, na jezički, nemoj, nemoj da su uopšte opterećuš ovim drugim, jebi ga, tu smo, pa vidjet ćemo šta vidimo, što ne vidimo. Ali opet i tu je isto, i tu je isto problem, znači tu je isto problem što um, treba da se automatizuje taj neki, to neko pozivanje na sastanke, uh, E, treba da nam, da, da, da, ne, znam, ne znam kako to, to sigurno može da se napravi na, u, u, u džumli na, za one evente koji se stalno ponavljaju, znači da zamolimo Andrewa ili da ne znam šta uradimo, da, da, ono, da odredimo dane koji su za, za sastanke, koliko ćemo uopšte puta da ih imamo, ako ćemo da imamo radne sastanke, koji su oni sastanci na kojima radimo, koji su sastanci na kojima uh, neko može nov da, pa da mu objasnimo kako da se ovo ili ono instalira i, i, i podesi speak i tako dalje. I neki treći na kraju krajeva sastanci na kojima ću ja davati update neki sa globalnih sastanaka i na kojima ćemo eventualno da delimo zadatke ono ko će šta da radi. Znači imamo sastanke koji su informativni, imamo sastanke koji su uh, help desk praktično, imamo sastanke koji su radni. I opet, znači, to, to je, znaš, i, i meni ono, i mene nekad teško samo sebe da nateram da uopšte se pojavim, imam, ne mogu više. A ono, za, mislim, treba, trebalo bi slati, i na forum bi trebalo staviti da imamo sastanak, i na Facebook, i, na, i poslati e-mail, i mislim, na, na, na sto ono načina, u stvari, probati da ih, i na TV i na i, na, i, i trebalo je do skoro i na sidelistu, mislim, tako da to, to su to, prosto da nekako mi koji smo tu aktivni, koji radimo u jezičkom timu, a nas nema pretarano mnogo, da prosto pročešljamo sve te kontakte, da napravimo jednu e-mailing grupu, da pošaljemo mailove ljudima i na Facebook, i, znači na sve, na isti mail svuda, i da budemo u fazonu, ono, ajde preko, preko onog dudla dogovorimo kad je taj sastanak sledeće nedelje, kad svima odgovara, da se nađemo i da otprilike nekako tu strukturu tima probamo da, da, da, da ljudi vide šta sve treba da se radi, da se eventualno neko javi, kako će, i da, da malo, da malo ovaj, onda i, i drugi imaju potrebu da se desi sastanak da bi imali šta da podele sa, sa drugima, eto. I to možemo, sastanke ove, update -e možemo jednom u dve nedelje, ne moramo ni toliko, možemo i neka bude, globalne su jednom u dve nedelje, koordinatorski jednom mesečno i to je to. Znači, mi možemo jednom u dve nedelje da se nađemo na, na 45 minuta da updateujemo to, da podelimo ko će šta da radi i to je to. Pa vidi, u principu ti je pozivanje na sastanke automatizovano preko Google grupe. Pustiš jedan jedini mail i ti si obavestila celu grupu i to je okej. Okay. Pa da, ali Igor, u toj grupi su svi. Nisu svi u toj grupi. I ne znam da li proveravaju. Nekad kad okačiš tamo, samo dva dobiješ da će da prisustuju. Na Facebooku će prisustuju njih četvoro. Neko se uopšte ne javi pa samo dođe. Mislim, to su, ono, prosto, zato mislim da se to copy-paste pa da se svuda. To je zato što neko gleda ovo, neko gleda ono, neko gleda, mislim, opet i mail, mail je nešto što primiš pa pročitaš, znači treba na pet različitih strana slati svaki put, e, ljudi, sastanak e, ili radni sastanak ili, ili, ili mislim ja kapiram ono to, to mnogo nam sporo ide i moramo nekako opet tu organizaciju iz dosadašnjeg iskustva nekako da vidimo kako, kako, kako, kako da se organizujemo da nam to bude brže i da se toliko ne izmorimo nego da prosto ono, ja mislim da treba da se podelimo na prevodioce lektore 1 i lektore 2 u lekturi 2 imamo praktično samo Jelenu ali to je sasvim dovoljno da ona, ona on njoj treba desetak dana da uredi ceo sajt, tako da to je sasvim u redu. 15, ali mislim koliko nama treba, to je sasvim lepim tempom ide, znači oni ljudi koji mogu da učestvuju u lekturi 2 i oni koji mogu da prevode, pa onda možemo se nalazimo u različito vreme, prevodioci se nađu pa ono, naprave neki prevod, onda se mi nađemo pa malo to popravimo i onda se pošalje Jeleni koja to završi. Ali onda ako imamo ljude svesne toga šta se traži, kako to treba da zvuči, u prvoj ekipi, to će odmah biti bolji, bolje i lakše da se radi u, u sledećoj. I onda, mislim, džabe meni kad na, na, na sastanku smo mi koji um, lingvisti koji nemamo dovoljno znanja. Neki od nas imaju više, neki od nas imaju manje, neki nemaju skoro uopšte, ali imaju dobru volju i trude se i uče na kraju krajeva. Tako da, mislim, e, onda, onda dobiješ uh, sastanak na kome se predlozi, moraju da ponovo revidiraju predlozi onih koji mislim, nisu kvalifikovani da daju neki sad, pa onda gubimo vreme zato što pokušavamo da iskoristimo taj praktično ne, nečiji rad, a u suštini bi bilo bolje da onda ljudi nekog, šta ja znam, možda, možda tri lektora jedan da se nađu i tri prevodioca, pa to su opet dve grupe, pa se možda malo brže radi, ne znam, eto, to je, to je nešto što nas čeka svakako ako hoćemo da, uh, da imamo, da imamo bolje rezultate i da počnemo da završavamo projekte. A pa vidi sad, to što se tiče kvalifikacije imamo to što imamo i tu nam nema pomoći, znači raspolažemo s onim čim raspolažemo. Znači to je stvar na koju trenutno ne možeš da utičeš, možeš samo da ih pustiš da rade ili da ih ne pustiš da rade. Znači, u stvari najviše vremena izgubimo na tome kad krenemo na grupnu lekturu, pa se onda svrtimo u krugu koje jedne rečenice. Znači, to u stvari treba da izbegnemo. Treba podelimo materijale, svako svoj prevod neka stavi, i ti ga, brate, češljaš, možda bolje da ga češljaš i sama, nego, nego da se opet nađemo svih petoro, pa onda opet sve vrtimo u krug kao da nismo normalni, razumeš, samo izgubimo u stvari gomilu vremena na tome. Bolje da, da te sastanke napravimo neka, neka ih dva puta nedeljno, u prvih pola sata da vidimo ili ima neko novo, ako ima neko novo da ga uvedemo u priču u kratkim crtama, neko odsluša do kraja to što se dogovaramo, podelimo nove zadatke, vidimo ko je šta uradio i razla svaku, svaku svoju kući na svoj prevod. Razumeš, nego se vrtimo ovde dva sata u krug, ne uradimo ništa i onda sledeći sastanak opet sve iz početka. Ako budemo zakazivali za svaku tu stvar posebne sastanke, malo će nam dana biti u nedelji jebiga. Nećemo moći da se pohvatamo i opet će svi da se smore, od toliko sastanaka. Ti prva jer ćeš ti da budeš na svakom. Ja ću da dođem samo na prevode ili samo na, na lekturu jedan, onaj će da dođe samo na ovo, onaj na ono, a ti ćeš da dođeš na svaki i opet ćeš ti da budeš u problemu, to je bez veze. Trošenje tvojih resursa nepotrebno totalno, ajde da, da, pode, da izvučemo, možemo i večeras ako imaš lufta, ako nisi u frci, da izvučemo jedan dokument ovo, pustit ćemo im to na Google grupu, neka pored svakog linka stavi svoje ime ko hoće da ga radi, i zakažemo sastanak za sledeću nedelju gde ćemo da se dogovorimo oko detalja i da pičimo jebi ga, da, da ne gubimo vreme. Ja sam, ne imam neki, neki osjećaj da mi treba brž da, da se nekako malo pokrpim i da se malo organizujem što se tiče rada u jezičkom timu, da bismo stvarno mogli da, da napredujemo. E, ne bih da, e, onako, imam dosta toga da, da posastavljam, imam dosta linkova koji su praktično svi negde tamo i okačeni ono uputstvo za prevodioci, ali mislim da ono, nisu ljudi negde sve, mislim da bi bilo dobro da zajedno pročešljamo sve te alate koje kao tim koristimo, da postavimo sve linkove, da onda pustimo ljude ono neko vreme možda moli da razmisla se jave s nekim predlozima, ima nas tu 8, 9, 10, ono, da, da, da prosto sve koji su nam validni i koji nam trebaju, da ih pozovemo na sastanak i da vidimo, da, da, da, da to, a ja ću do tog sastanka da izvučem sve što imam i da, i da u stvari materijal da možemo svi zajedno da donesemo odluku kako ćemo da radimo. Ne bih, ne bih da radim ovaj, više tako, krenem pa vidim da nije, pa opet pa stanemo, pa idemo opet, pa mislim da treba da poradimo na organizaciji jezičkog tima i to vrlo ozbiljno, da se ljudi koji su tu i koji rade prosto organizuju da ne bude ovako gubljenje vremena, upravo si ti za tu grupnu lekturu, da vidimo da prosto sednemo i da, i da, i da saslušamo sve i da zajednički donesemo odluku kako ćemo da nastavimo da radimo. E, ali vidi se, op, opet ćemo da dođemo u isti problem. Nije, ja tebe skroz kontam i skroz si upravo da treba da se svi dogovorimo, ali, ali ajde da, da ovaj, uzmi ti, ti prvo se ti samo saberi i daj, uh, vidiš, ka, vidiš kakvi su ljudi generalno, znači nema inicijative nikakve, ili vrlo malo i to, na to ne možeš da računaš. Znači, svi su u fazonu da moram da, iš, da, da moraš da im kažeš šta da radi. Pa se organiz, probaj ti da se organizuješ tako da tebi bude lakše, da na tom sastanku možeš da kažeš, ej ljudi, predlog je da se radi ovako i onda ne dva sata polemike ko šta misli i da li je ovom to dobro zbog baki ili zbog dede ili zbog ne znam čega, nego brate hoćeš da radiš tako ili nećeš da radiš tako, ako nemaš konkretan predlog drugi koji je bolji, radit ćeš tako kako, kako sam ti rekao i kraj priče. Razumeš? Znam da je to frka, ali Uh, pro, prosto nekom, nekom mora da stavi tačku na to. A to si, nažalost, i u ovoj situaciji što se tiče jezičkog tima. Ma nije, uopšte to nije tako, mislim, e, grešiš, e, vrlo se, vrlo se, uh, uh, uh, iste važnost grupnog donošenja odluka, u, uključivanja, mislim, preskakala sam to da čitam, ali e, funkcioniše sve samo ako su ljudi vrlo, vrlo ozbiljno uključeni u celu priču. Previše sve za jednu osobu. Uh, šta ako se nešto desi koordinatoru, treba da postoje ko koordinator, treba da postoje ljudi koji znaju tačno šta koordinator radi i koji mu, mislim, znači, prosto mora tim da se uključi da, bi, da, bi, da bismo mogli, da, to je krucijalno da, da, da, da napravimo, ma neka nas je pet, znamo tačno šta nas pet radi i onda kad neko dođe šesti, samo možemo da mu napravimo mesta i da se uključi u to i odmah će se naći projekti, odmah će se naći deset projekata na kojima može da, po, da pomogu. To je ono što je Neka imaš, imaš dva sata, ok, dva sata nedeljno. Ako ćeš ti dva sata nedeljno stvarno ozbiljno da radiš na Venus projekat aktivizmu ili na radu u jezičkom timu, za godinu dana mi ćemo imati dobre prevode. Ti, znači nas petoro, da se skoncentrišeš na to dva sata nedeljno. Mislim, a ima ljudi tu koji hoće da troše i više, samo nema dobre, ono, nema, nema te, tog timskog, te organizacije, čitave ove stvari, da se zna ko šta radi. Znači, Znači, nikakva, mi, s, s, s, ovo malo što nas ima, sa ćemo ja na, na, na, na ono, isto, zato što mora da se organizuje to da funkcioniše. Se zna kako radimo, koje alate koristimo, da možemo čoveka koji dođe u tim vrlo lako da uvedemo u rad timu, znači da, da imamo neki upitnik, da imamo nešto, da možemo da, da, imamo tri grupe, ovaj može, ovaj ima dobro volju, ima ne zna pretarano dobro jezik, znači ne može da, da, da da neki jezičko kvalitetni prevod, ne može da prevede, da bude razumljivo kao translator ili već malo bolje, pa onda da jel, ovi drugi ulete pa da ga malo poprave i onda da dođe stručnik za jezik koji će samo da ga, mislim, da ga, da ga Mislim, mislim da treba da, da, da radimo, na, mislim da treba da samo ono, da, da čujemo i Milu i radni, mislim da onako sve ljude koji su tu pokazivali neko interesovanje i koji su još uvek tu negde, a ne pojavljuju se i ne rade ništa, da skupimo prosto sve kontakte koje imamo. Da vidimo ko je tu, ko treba da bude obavešten prosto o tome šta se dešava, možemo i svima da pošaljemo jedan veliki mail, mada moje iskustvo je da se na to redko ko odazove, ili se odazovu ove ljudi što kao bi radili kad bi imali vremena i kad bi imali vremena oni da nešto radi. Tako da, nemam pojma, ono, mislim, da, mislim da je sada uh, e, postavljanje neke strukture najvažniji zadatak jeste, to, to isto ti ja, isto ti to <laughs> ja govorim, samo ti kažem da kad, kad kreneš da ih pitaš za mišljenje, onda dobiješ vrćenje u krug, bez, beskonačnost, a kad im kažeš ljudi to i to se tako i tako radi, onda dobiješ samo odgovor. Ali ja to ne znam i ti od mene, ti od mene, ti od mene očekuješ da čitavu metodologiju razvijem, a meni su instrukcije, odnosno kopao savet iz, iz, iz, iz nekog zajedničkog iskustva tog globalnog tima da e, to upravo to ne treba da radim. Znači, jer e, ja um, ja sam isto deo tog tima i taj tim da bi mogao da, da se razvija i da bude e, najbolji što može da bude, mora ceo tim da bude u to uključen, ne možeš ti ko u školi, bi ga, staneš ispred njih 40 i kao sad ćete, buba, mislim, to je, to nije, nije ono što pokušamo da uradimo, znači, da je krucijalno uopšte ne moraju to da budu velike stvari. Evo te preuzmi zadatak sebi da, ono, da u, u ponedeljak e, za četvrtak staviš na Facebook ili u sredu za četvrtak staviš da je u četvrtak sastanak i u subotu za nedelju. To je zadatak koji ti treba dva minuta. Mislim, da, da nekako prosto e, e, zaista se svi članovi jezičkog tima upoznaju sa onim što ja znam, da ja ću da spremim to, meni treba jednog dana da organizujem ja sve svoje beleške koje imam za to i da predstavim ono što ja znam o jezičkom timu, mislim i e, da, da, da vam prosto predstavim sve ono što imam u toj svesti na kraju kraja, pa da onda svi zajedno možemo da imamo, mislim, to je ono što je, što je poenta. Samo tako će ljudi da, da, da mislim, imati stvarno neki razlog i motiv da se tome posvete i da mislim nađu nešto svog vremena da posvete tome, koliko god da je ono, 2, 5, 12 sati, mislim, ja mislim da je 2 kvalitetno sata mnogo bolje od 20 onih koji meni, na primjer, prolaze nedeljno ovde. Ok, kako god, organizujući se ti onda, organizuj svoje beleške i čujemo se od nedelje da se, da se organizujemo. Ovo, pusti, pusti hoćeš da sastaviš taj mail, pa ja ću da okačim, ok, nije frka i na TVP i na ovaj, na, na, na Face ili šta god već, pusti jedan grupni maila, ostalo ću ja da pokačim gde treba da se pokači da, da se nađemo onda od nedelje jedno veče i da se dogovorimo šta i kako i da podelimo taj materijal sa sajta i da to za dve nedelje spičimo sve i da predamo na lekturu. Pazi ovako, e, znači, e, ajde neka to bude, ja ne znam, ajde da napravimo jedan doodle, Svakako, ja ću da, prvo što ću da uradim, skupit ću apsolutno sve kontakte koje imam i označit ću ono, mm, ko, ko kojoj grupi negde pripada, vidjet ću ko, ko su ljudi, mislim, prosto koji su ti kontakti kojima ima smisla slati. Ok, ajde i ga samo sa mnom, pa ću ja da preuzmem deo slanja i deo, deo kačenja na, na gde god bude trebalo i da to završimo da pripremu za, za sledeću nedelju i da onda sledeće nedelje krenemo to da prevodim. Razmišljam, razmišljam, da, znači ti kontakti, pa onda e, sastanak, poziv za sastanak i doodle, da mogu da kažu kad kome odgovara, i jedno kratko uputstvo za taj Google, da, za taj Doodle da bi, da, bi, da bi znali kako da se uredi. Onda da vidimo kad im odgovara najviše, pa da tad sazovemo sastanak. I da onda, i da onda ja sa taj sastanak spremim, znači jedan kratak ono neki, neko predstavljanje toga i kako mi radimo do sad i šta treba da uradimo, jebem li ga, pa ćemo onda valjda da vidimo nešto će, nešto će da iskrsne tu, mislim, ima, ja sam sad otvorila Znači, postoji forum, pa onda postoji sajt jezičkog tima, pa postoji Wikipedia, pa postoji progress report naš i ova naša radna tabela, pa postoji srpski kanal na YouTube-u, pa postoji Sinkinovi na kojima radimo, pa postoji e, TVP aktivizam, pa postoji Facebook. Eto, to su nam kanali na kojima radimo. Plus na Doodle, plus konverter plus team speak plus team viewer plus Putku, plus dot .sub, mislim ima tu ono. Ja sam se prijavila za tu grupu koja će da pravi tutoriale, znači mogli bismo komotno da se ono, podelimo s ljudima, napravimo tutorial bez teksta na kraju krajeva, mislim i ono, sa važnim nekim stvarima koje posle svi timovi mogu samo da udare titul ili da šta god, da udare titul, to je, mislim, najlakše bi bilo da bi moguće da se postavi na dot sabit, da se uradi vrlo, vrlo, vrlo lako. Tako da, eto, ne znam, to su nam sve, sve neke stvari koje, koje stoje i koje kao čekaju da, da u stvari se pojave ljudi koji će da preuzmu svako po jedan za početak i, ili već kako, pa plus da rade prevode. <laughs> Mislim, to je, to je, to je catch. A jeste, ali stalno, stalno pričamo o tome kako bi to trebalo. Ajde da ga završimo tako, da to ne bude pitanje više da li bismo to trebali tako, nego da im iznesemo jasan stav, ljudi treba tako i tako, zato što je neko tako rekao i tako moramo da radimo. Jednostavno, ajde, ko će da preuzme ovo, ko će ovo, kraj, podela rada, doviđenja. Ali opet, ništa nema, ništa nema moramo. Sve to samo svešćam kako oni rade i prosto primer kako oni rade ništa nije moranje, ako mi imamo tim od dvoje ljudi koji, mislim, svak, svaki tim ima neke svoje specifične okolnosti, mi, na primer, nemamo ni jednog lingvistu, ili, mi, na primer, ima nas 15, samo dvoje, dvoje ili troje su lingvisti, znači, to je ono što, što nam je, ništa, e, ja ću da skupim sve, sve te kontakte i onda Uh, ću samo da ih pozovem na sastanak i da stavim taj doodle da vidim kad bismo to mogli da, da, da izvedemo, a onda ću sa svoje strane da spremim jedan izveštaj e, sa linkovima za sve, pa ćemo da probamo da, da, vidimo, da vidimo ko tu šta, onako ve, veći sastanak, znaš, im, baš sa pozivom da se taj jezički tim organizuje i da materijali konačno počnu da se završavaju. Okej. Okay ajde ovaj, jedino moja mo, molba s moje strane u stvari, pošto ću ja verovatno za vikend da pičem za Sombor, znači da ne bude subota, nedelja, znači ili do petka ili, ili da nišanimo ponedeljak utorak. Pa pazi, Dudul je, Dudul je nešto, Dudul je uh, uh, uh, sajt praktično na kome se uh, da jedan period, da li jedan dan ili nedelju dana, ili, naš, u kome svako može da štiklira u tim određenim terminima, koji mu termini odgovaraju. I bira se termin e, na koji može da dođe najviše ljudi, snima se sastanak i onda oni koji nisu bili tu, to sad ja prosto ne znam koji, koji će uopšte odziv biti. Um, ne moramo da stavimo uopšte da je, da je za vikend, ali mislim da nas pokušamo da smislimo neko vreme kad bi ljudima bilo najzgodnije zaista da se, da se uključe. Ja kapiram ako imaš ovaj internet, ne znam da bi mogla da ga poneseš tamo pa da kao, mislim, to, je, to će biti dva sata možda sastanak nemam našto da ga šteknem tamo, taj laptop mi ne radi dobro i ne mogu da instaliram TeamSpeak i sve to. Nije mi frka internet. A pa dobro, umićeš ti sve vremena tamo, umićemo svi svoje vremena tamo, ja ću dati period recimo od, eh, pošto je sad nedelja, znači od sledeće nedelje, eh, ili ne mora da, od sledeće, na primjer, onu tamo nedelju, da sastanak bude, ne znam, to je sad opet nekako previše daleko, ali mislim da i meni treba neko vreme da, znači recimo od, eh, onda od ponedeljak, utorak, sreda, ponedljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, nemam pojma, sledeće nedelje, pa da vidimo onda nek nam bude za sastanak čitava ona druga nedelja, pa kad bude taj dan, mislim ne znam, znaš, opet nemam pojma, probat ćemo pa ćemo da vidimo kako funkcioniš. E, da, opet mislim da je stvar ono, da, da, da, da, da bi bilo bolje da, da, to, da to prosto do kraja ove nedelje završimo svi. dobro, ok, može i do kraja ove nedelje, ali da nimo onda recimo petak veče i da otprilike I šta, ajde, daću ja, daću ja svakako, daću ja svakako ovaj, četvrtak, petak ili četvrtak, petak, subota, nedelja, četvrtak, petak, subota, pa ja bi ti mogu negde da nađeš net za ta dva sata, čak i ako si tamo. Pa negdje ću se organizovati, ajde, ništa da, ti stavi, stavi kraj nedelje i vikend, a ja ću, ako budem Jedino mi je nedelja, u stvari, najveći problem mi je nedelja, pošto sam u vozu, ali ove druge varijante ću nekako da se uklopim, negde ću da sednem, pa ću da se organizujem. Ok, ok. Znači, uh, Pale, jesi uspeo nešto da namestiš, šta misliš? Pa napisao je dole da mora da instalira ponovo TeamSpeak izgleda.